вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у змена адносінаў да савецкай спадчыны ў беларусій адлюстроўвае той раскол у нашым грамадстве які падзяліў нацыю на дзве незмяшальныя паловы нібы алей і ваду з доўгага шэрагу сімбаля ў два стагоддзя актуальнымі застаюцца нямногія гэтак рэальная а не дэкаратыўная кампартыя дзейнічае сёння ў апазіцыі а практычная незалежнасць беларусі ажыццяўляецца ўладай пра леніна цяпер асабліва і не ўзгадваюць затое сталін выступае як маркер адназначна тваіх сілаў і поглядаў альбо адназначна не тваіх Саюз пісьменнікаў афіцыёзны за саветамі і апазіцыйны сёння ўлада ўсімі сіламі стараецца раскалоць на два беларуская мова вельмі падобным чынам як гэта зроблена з кампартыяй жывая аддадзеная ў апазіцыю спіс такіх парадаксальных трансфармацыяў можа быць доўгім а выснова з яго адна раскол беларусаў на чэсных і нячэсных толькі паглыбляецца бо любая з'ява якая магла б усіх нас аб'яднаць зараз жа фармалізуецца падзяляецца на некалькі альбо выкідаецца з поля афіцыёзу прэч. У гэтым сэнсе паказальны лёс першамая. У часы БССР чалавек мог па-рознаму ставіцца да савецкага ладу, Леніна і камуністычнай ідэалогіі, але свята міру працы і вясны бясспрэчна аб'ядноўвала ўвесь народ. Першамайскія дэманстрацыі праходзілі адносна ліберальна. Яны легалізавалі наш веснавы настрой і нашу салідарнасць з пралетарыятам далёкага Чкага, што ўжо само сабою разбурала залішні фармалізму. Словам, першамайскі выплеск энергіі яднання быў пазітыўны. Сёння ж пра гэта можна толькі ўзгадваць. У цяперашняй Беларусі ў прынцыпе немагчымы такі вось санкцыянаваны ўладай шчыры выплеск энергіі яднання. Афіцыйная ідэалогія ў прынцыпе не прадугледжвае такой прадухі. А калі ты сам шукаеш яе, адразу апынаешся на несанкцыянаваным баку. У сённяшняй перадачы мы вернемся ў той колішні першамай і ў тую эпоху, калі беларуская нацыя яшчэ не была падзеленая на чэсных і нячэсных. Паспрабуем аднавіць атмасферу таго жыцця, каб адчуць кантраст з жыццём сённяшнім. Дзеля гэтага зміцер Бартосік адправіўся на гутарку да драматурга і энцыкляпедыста Алеся Петрашкевіча. Lise калісьці я любіў свята першамая. Гэты савецкі вялікдзень яшчэ захоўваў у сабе зарад і свежасць эпохі днепрагэсу ды іншых вялікіх здзяйсненняў. У адрозненне ад савецкіх лістападаўскіх калядаў, шэрых, дажджлівых і наскрозь фальшывых. Дзякуй чыкагскім анархістам за нашее калі нешчаслівае дзяцінства, дык хаця б за адзін той дзень. Я не памятаю, каб першага траўня ішоў дождж, тою с святочнай раніцай пачыналася самае сапраўднае лето, цёплы ранішні ветрык, зеляніна на вуліцах, ну-ка солнце ярчы брызні з усіх рэпрадуктараў, хроніка парадаў трых гадоў у тэлевізары са шчаслівымі фізкультурнікамі і яркія фарбы шэсцяў, як помніцца у дзяцінстве давалі момант радасці ад усведамлення, што жывеш у лепшым краі на зямлі і да агульнага ўра я далучаў свой дзіцячы піск цалкам шчыра. Адно мне не зусім падабалася ў гэтым свяце вясны. Занадта змрочныя твары савецкіх кіраўнікоў на партрэтах, што неслі дарослыя. У асноўным на тых харугвах былі намаляваныя нейкія старыя і, напэўна, зусім нядобрыя дзядзькі. Ці ўмелі яны смяяцца і радавацца, як нармальныя людзі, міжволі ўзнікала ў мяне пытанне. Ідучы на сустрэчу з драматургам Алесем Петрашкевічым, колішнім работнікам усімагутнага ЦК, я зусім не ставіў перад сабою задачу ўзнавіць той колішні святочны настрой. Хацелася ўзгадаць эпоху, крыху ажывіць яе анекдотамі цыкоўскага закулісся, якіх спадар алесь ведае безліч. Малады чалавек трапляе ў ЦК на работу, ну як кажуць, дзед рады, баба рада, А тут было зусім другое. Пакуль я тут праглядаўся да сваёй працы, прыехаў мой начальнік і застрэліўся дома. Прайшло не так ужо много часу засяліўся ў ваннай былы загадчык аддзела прапаганды і агітацыі. Два гэтыя выпадкі зрабілі на мяне вельмі моцнае ўражанне. стала прыходзіць цвярозасць. А можа самая цвярозасць прыйшла гэта ад першай сустрэчы з сакратарумпы ідэалогіі. Я ўжо ведаў, што ходзіць такі тэрмін людзі для внутрыва ўпатрыблення. Было мне адно з першых даручэнняў подбярыце пожалуйста делегацию в Польшу. Кажа сакратар, чтобы был композитор, актрыса і художнік. Зрашыў я сябе паказаць з лепшага боку, што я ў курсе тут уже справ. Ну, я говорю, што я мог бы і сразу назваць делегацыю. Я ну, можна было бы станюту актрысу. Можна было б мехася савіцкого художніка і можна было бы вагнарах кампазітара, генраха вагнара, і тут паказаў сваю дасведчанасць што кажу вагнар польскую кансерваторыю скончыў мову польскую ведаю гэта будзе дарэчы ён так помаўчаў і гэта все то что вы назвалі это для внутреннего употребления Ну я так амаль задам вышел прыйшоў до свайго калегі які ўжо 13 гадоў сядзеў на гэтым месцы я кажу что я не так сказал Ён кажа ты не спешайся ты ў мяне пытайся. А нельга было паслаць станюту у станюты бацька мастак быў у акупацыі. Мастак Михай Савіцкі павінен быў памерці, а не памёр у палоне нямецкім. А ён кажа: ну а генрах просто яўрэй. Радыё свабода, вострая брама. У адрозненне ад савецкіх часоў ані першамая, а ніякое іншае дзяржаўнае свята сёння не аб'ядноўвае ўсіх беларусаў у адну нацыю. Пачалі выносіць партрэты членаў палетбюро. Адзін за другім прыйшоў цака камсамола уже бере партета неба, а потым вынеслі Бганіна, потым вынеслі Маленкова, Шпілова, а потым падгорны загрымеў, а потым сам хрушчу. І гэта зрабіла на мяне ўражанне моцнае. Я ўжо зразумеў, куды і ў які час я трапіў. Но самае было цікавае, што аднойчы прайшлі заседаць, а ніводнага партрэта членаў палітбюро няма і толькі Ленін і Маркс і Энгельс засталіся. Ну все вельмі здзівіліся, але знаете дзів здзіў такі страшнавато стала. Тут же паклікалі заўхоза, который выносіў. А ён кажа ну, а якая розніница ці по аднаму выносіць я ўсіх вынес. Ну а вот э, Владимир Ильич і Карл Марс гэта надзейна. занялись кому трэба гэтым заўхозам. Ён адсядзеў даволі доўга ў турме, змяніў прозвішча, уступіў у партыю і быў прыняты на работу ў рэжымную установу Прыязджае сакратар райкома відаць баранович і мне ў палголаса кажа что нам делать мы сельсовет ликвидировали а там владимир ильич ленин памятник Я говорю, уже снесли здание. Еще говорит, нет. И я ему решил по-человечески посоветовать, не как супрацовник ТК, а просто я говорю, сдымите у Владимира Ильича и, и там покиньте э, шильдочку, что снят на реставрацию. Шильдочка сгубится, а потом снесетесь и совет. И он на меня поглядел, знаете, как на ворога народа. И каже, я пойду выше. і некуды ён выше схадзіў. Праз 30 гадоў я з групай вучонай ехаў у нясвіж на дні беларускае пісьменства І на перакрыжаванні дарогі у кустах стаіць помнік Владимиру Ильичу не сняты. І да яго просека прасечана. Хто тады ходзіць, я не знаю, ну вот, вот да чаго можна дайсці слухаючы анекдоты пра людзей, чые імёны мне абсалютна нічога не гавораць, я ніяк не магу пагадзіцца з тым, што яны работнікі самай уплывовай арганізацыі хоць неяк уплывалі на маё жыццё. Уплывалі якраз іншыя, што жылі побач, пакутавалі, співаліся і стваралі быкаў караткевіч стральцоў мулявін высоцкі жылі і стваралі хутчэй за ўсё насуперак той уладзе і менавіта гэтымі імёнамі і будзе пазначана тая эпоха а А у ЦК партии прийшов. Сьогодні прийшов, познайомився зі своїм намісником загадчика відділу по студентській молоді. Мене взяли для роботи з кубінськими студентами. Цікава була робота, інструктор по нагляду за кубінськими студентами. Ну, наглядав. Це нові анекдоти. Докладна з КГБ секретару ЦК по ідэалогіі, что кубинские студенты не ночуют в общежитиях, а ходят по квартирам, по домам к ненадежным женщинам. Ну, вызывает секретарь, говорит, что у вас там делается в университете? Вы же инструктор Центрального комитета. Это же университет имени Владимира Ильича Ленина. А у вас негр Пошел к чужой жене, когда муж уехал в командировку. А тот вернулся и застал его. Ну, пошел проверять проректору Малышеву, что будем делать. Он говорит, ну, я негру объяснил. Негр мне клялся, что он уплатил. Я ему говорю, что ходить к женщинам нельзя, к чужим женам. А он мне доказывал, что он заплатил. И чего я к нему вяжу? И что он сказал, у нас бордели на Кубе, а как мы у вас будем жить? Мы же приехали на пять лет, я женатый человек, взрослый мужчина, как я у вас буду? Я говорю, и что вы ему сказали? Я ему сказал, ты не волнуйся и не торопись, все устроитесь и бесплатно. Радио «Свобода» острая брама. У адрозненне ад савецкіх часоў ані першамая, ані якое іншае дзяржаўнае свята сёння не аб'ядноўвае ўсіх беларусаў у адну нацыю. Зрэшты, адно імя, як, дарэчы, і аблічча на партрэтах, заўжды вылучалася з агульнай калоды ЦК. Маю на ўвазе Пятра Мроновича Машэрова, чалавека трагічнага лёсу, які адначасова і ў камунізм верыў і цану друкаванаму слову ведаў. Я не мог напісаць п'есу пра ЦК. Я напісаў п'есу пра райвы канка. П'еса называецца злыдзень у кожнага чалавека унутры свой злыдзень. Ён яго падбівае на дрэннае, а чалавек павінен устаяць супраць уласнага злыдня. Я б такую п'есу напісаў. І даверліва даў яе пачытаць сакратару па ідэалогію. Ён, не папытаўшыся ў мяне, маю п'есу даў пачытаць Машерову. Я захожу в Машеру, Машеру, говорит, читал вашу пьесу. Интересный сюжет. Пьеса с чертом – это вообще интересно. Но! И такое сказал «но», что я улип у кресла, Если ваш злыдень будет так активно действовать, как он действует у вас в пьесе, мы коммунизма не построим никогда. Я открыл рот и чуть не ляпнул – А вы што думаеце, што мы яго калі-небудзь пабудуем, устрымаўся, А калі прайшоў кабінет, то я стаў думаць, як жа так. Я ўжо разумею на сваім месцы, што мы яго не, не пабудуем ніколі, А ён не разумее, ці не трагедыя гэта. аднойчы зайшоў да яго у кабінет, а ён ходзіць вельмі узрушаны адну сагарету прыкурывае ад другой. Я сеў так ён мне паказаў на стол, я сеў чакаю, а ён ходзіць вакол стала пасяжэнню эліпс такі стол. А потым затушыў гэту сагарету і кажу только што позвонил Грышын і очень попрасіў, чтобы я к паразнічку прыслала яму 9 тысяч малочных парасятак. Доўгая паўза, А он кажа і самыя гнусныя, што я пашлю яму этих 9000 парасятак, Пра якую тут самастойнасць. Ён не раз паказваў на столь ужо пятага паверха, калі нешта хацеў сказаць не до конца. Так что про нейкую самастойнасць, про нейкую беларускасть ЦК гаварыць не трэба. Чым болей я слухаю спадара Петрашкевіча, тым больш упэўніваюся, што тая эпоха сышла назаўсёды. І як не намагаецца сённяшняя ўлада вярнуць яе ажывіць, усе спробы дарэмныя. Паспрабуйце ўявіць партрэты якіх-небудзь праляскоўскага з козікам панад першамайскай дэманстрацыяй. Таксама ненатуральна выглядаюць усе цімураўцы і БРСМаўцы разам з лепшым сябрам калгаснікаў хакеістаў і праваслаўных атэістаў і гледзячы на іх твары пераконваюся, што яны гэта таксама разумеюць. Не застанецца ад іхнай эпохі нават анекдотаў пра іх. Адно зводкі пра арыштаваных за здаровы сэнс. Нават свята свайго ў іх няма. Такога свята, з якім хацелася б павіншаваць каго-небудзь з іх. Радыё свабода, вострая брама. У адрозненне ад савецкіх часоў ані першамая, ані якое іншае дзяржаўнае свята сёння не аб'ядноўвае ўсіх беларусаў у адну нацыю. Народ гумар не згубіў. З народам заключылі контракт, ён залёг. Уже больш гумарнога народа з вельмі своеасаблівым, гумарамі сатыры чым беларускай я не ведаю не забіты і, і няма адвечнага плачу народ залёг чакае але народ яшчэ вельмі разумее што час такі спрасаваны што можа доўга чакаць не давядзецца вот такое чаканне нібы такое <laughs> часовае чаканне ну чаго прасцей вот я напісаў вот успаміны свае называюцца яны крыніцы і каламуць крыніцы гэта 20 маіх гадоў якіх я пражыў на вёсцы з людзьмі з прыродай са школай з маладосцю з юнацтвам з першым каханнем вот это былі крыніцы а астатнія 40 гадоў маёй працы гэта была у асноўным каламуть ну за выключэннем энцыклапедыю гэта была праца як песня хоць бурлакі таксама спяваю нас сёння сітуацыя <laughs> абсалютна сатарычная. Я не ведаю, наколькі гэта падходзіць пад новы закон, але сітуацыя такая, што сатыра можа выбухнуць. Я асабіста мог бы прапанаваць зараз две сатарычныя п'есы, якія адна ляжыць уже гадоў сем, другая яшчэ больш мог бы нават тэму называць. Дзея адбываецца на акрэсціна у адной камеры куды я сабраў кожныя твары па пары, якіх туды звычайна сабіраюць пасля нейкай зачысткі. Зачышчаным было пра што паспрачацца, было пра што прагаварыць. Суду было над чым папрацаваць. Цюрэмшчыку было каго павадзіць. Начальніку турмы было каго паслухаць. Сатыра я яе напісаў, каб ужо ўсім было ўсё зразумела. У форме гратэска, але ж не ў гэтым справа. Галоўнае, што ёсць каго зачышчаць, а няма каму пацікавіцца і выслухаць гэтых людзей. А чаго яны хочуць? Чаго яны лезуць на ражон, каб адсядзець 15 сутак? Не, ёсць у мяне там і ўгалоўнікі, і фазеушнік, і студэнт, і пісьменнік там ёсць, які туды трапіў. Можа, вы рэжысёр, бярыце, ставце. чорна-белыя фотакарткі з першамайскіх дэманстрацыяў дзіцячай пары. Ёсць нейкая разумнасць і справедлівасць у тым, што масавае каляровае фота прыйшло разам са сконам савецкай эпохі. Гледзячы на тыя фотаздымкі, я ўжо не ўзгадаю, якога колеру той надзіманы шарык, які я несу з непадробным гонарам. Самае яркае савецкае свята захавала свае фарбы адно толькі ў памяці сведкаў. Стае пары змяніліся не толькі колеры, але і сэ сэнсы многіх словаў, напрыклад, дэманстрацыя ці салідарнасць. Як немагчыма назаўжды застацца ў дзяцінстве, так і спробы працягнуць гэтае дзяцінства выглядаюць на псіхічную хваробу. Прэзідэнт Калатвіі Вайра Вікі Фрейберга ў адным з апошніх сваіх інтэрв'ю растлумачыла, як яна разумее прыроду саука альбо гомасаветыкуса Гэта людзі, якія засталіся дзецьмі і на адрес адмаўляюцца становіцца дарослымі. Узрост насамрэч тут ні пры чым яны могуць быць даўно на пенсіі рэч у тым што дзеці не маюць такой свабоды як дарослыя але і не надзеленыя такой адказнасцю гэта значыць што нехта за іх адказвае і ім гэта падабаецца такі самы вобраз я сустракаў у дакументальных фільмах пра паўночную карею там палова нацыі ўвесь час занятая падрыхтоўкай масавых відовішчаў і парадаў яны не даядаюць але пры гэтым усе спяваюць і танчаць і калі ім задаюць задаюць пытанне як вы можете так жыць кажуць абсалютна сталага веку людзі кажуць мы пачуваемся шчаслівымі ў сваім дзяцінстве бо ў нас ёсць бацька які думае пра нас а мы славім яго у нашых песнях у па вялікім рахунку гэта і ёсць тая лінія фронту, якая сёння падзяліла беларусаў на тых, хто хоча быць дарослым, гэта значыць свабодным і адказным за сваё жыццё і тых, хто хоча быць дзіцём, ні за што не адказвае і не разумее, што такое свабода і навошта яна патрэбная. Вось дзе пралёг наш нацыянальны водападзел не паводле прыхільнасці да савецкага учора да незалежнасці або лукашэнкі, а паводле жадання быць альбо не быць дарослымі людзьмі. Сённяшні першамай, які перастаў быць усеагульным святам салідарнасці, салідарнасці якой з чым і ў чым, сведчыць пра канчатковае разбурэнне тых сімбаляў адзінства беларускай нацыі, да якіх мы прывыклі з савецкіх часоў.